Svjedočimo da nema Boga osim njega, azzawajal. I svjedočimo da sve što se obožava mimo njega te bareka ta'ala jeste batil i jeste zabluda i jeste propast. Svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika, poslat sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, takav je na pravome putu, a onaj ko glavu okrene od njegovog sunneta i njegove upute s kojom je došao od Allaha dželle to je učinio na svoju štetu i Allahu dželle šanehu time nimalo neće nuditi. Neka Allahov selam i salavata Muhammeda sallallahu alaihi sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove vrle ashabe i na sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijenjena moja braćo, doista nije ostalo ništa što će se dogoditi do sudnjeg dana, a da to nema potvrde o Allahu Đelešanu u knjizi Rasula sallallahu alaihi wa I da nemamo vijesti o tome. Vijesti na čemu možemo zasnovati sve ono što se događa oko nas. Ako budemo bili budni, trezveni i ako budemo iščitavali Allahu Đelešanu u knjigu i Rasula sallallahu alaihi wa razmišljali o tim porukama i nastojali da se njima pokorimo i da ih slijedimo i po njima živimo. Da bi nam Allah Đalešanu otvorio vrata basirata pa da vidimo onda kada drugi ne vide i da budemo oni koji jasno vide istinu i put istine, dok drugi ispred sebe ništa osim tame i magle nemaju. U sahih hadisu koga bilježi Ibn Mađe, rahmehullahu ta'ala, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, se jati ale nasi sanavatun khada'at. Zasigurno će ljude zadesiti godine velikih prevara. Zasigurno će ljude zadesiti godine velikih prevara. Yusaddiku fiha al zaradi u tim godinama, u tom vremenu, lažov će se smatrati iskrenim. O yukednibu fiha sadi, a iskreni će se smatrati lažovom. O yuqteminu fiha l'hain, a varalica će se smatrati povedljivim. O yakunu fiha amin a povedljivi će se smatrati varalicom. O fiha ruwajbida, i u tim vremenima govorit će ili da kaže Imamo glavnu riječ u opštim stvarima imat će Ruvajbida. Kila oma Ruvajbida. Pa bi rečeno pitaš ashabi, pošto nisu znali šta to znači Ruvajbida. A šta to znači Ruvajbida, Allahu poslaniće? Kale ar ređulu tafi. Kaže, to je čovjek koji ne zna šta priča, ne zna šta govori. Takav čovjek će u tom vremenu, u tim godinama, velikih prevara imati glavnu riječ. I mi vidimo danas, cijenjena moje braćo, kako upravo glavnu riječ, riječ koja se najduže čuje i koja ima najviše sljedbenika i kojoj se danas najviše vjeruje, upravo dolazi od ljudi koji da žive u šarijetskoj državi bili bi najniža klasa u tom društvu. Bili bi oni koji su zadnji, oni koji su najbezvredniji. Međutim, u ovim godinama velikih prevara takvi ljudi imaju glavnu riječ. Takvi ljudi imaju glavnu riječ, riječ u svijetu. Riječ njihova putuje u jako kratkom roku preko cijele zemljene kugle i slušaju je na milioni i milioni ljudi. I nije samo to što je čuju, već je poenta u tome što najveći broj tog čovečanstva upravo od tih takvih njihovu riječ prihvata, u nju vjeruje, njoj se pokorava i slijedi ono što se sa njome traži. Iako se radi o onima koji su nepovernivi, o onima koji su lažovi prevaranti, ali su oni danas ti koji su od povjerenja, oni su danas ti koji su iskreni, oni su danas ti kojima se odazivaju i nemuslimani i mnogi od onih koji se nazivaju muslimanima. Oni su ti danas koji u svoje sapove i svoje bojne redove redaju i svoje pristalice i svoga naroda, ali redaju i takozvane muslimane iz bosanske vojske i kosovske vojske i turske vojske i vojske arapskih zemalja pod izgovorom da su oni ti koji u stvari su danas iskreni, oni koji hoće da uspostave pravdu na zemlji, da uspostave red na zemlji. Iako su istinski, oni ti koji su lažovi i prevaranti i oni koji su maloumnici i ne znaju šta govore i šta pričaju. Ovih dana, cijena moje braćo, širom svijeta odjekuju informacije koje su upravo ti takvi plasirali kako bi s jedne strane sebe uzdigli i svijetu se predstavili kao najveća sila od koje niko ne može se zaštititi i kojoj se svako mora pokoriti i slijediti ono što oni hoće. A s druge strane kako bi ukazali ili pokazali muslimanima da niko od muslimana ne smije ustati ni sa jednom riječju da što kaže ili da se usprotivi, da se suprotstavi njima i njihovom u njihovoj laži i I kako bi okončali ono što su u prošlih deset godina toliko se trudili da ostvare ubistvo jednog čovjeka. Ubistvo jednog čovjeka. Gdje su uložili milijarde i milijarde sredstava. I gdje su uložili na hiljade svojih mladića, ali i tuđih mladića, jer ti takvi, ti koji danas vode glavnu riječ, ne šalju svoju djecu, već šalje djecu drugih, a kod njih su pod potpuno iste, iste vrijednosti kao dijete iz njegovog naroda, kao dijete iz nekog drugog naroda. Jer takvi ne, ne znaju za vrijednost, takvi ne znaju za počasti, takvi ne znaju za ništa od onoga što predstavlja ponos i što predstavlja vrijednost kod jednog insana. Međutim, cijenjena moja braća, ono što vjernik mora da zna jeste da je Allah te bareke naredio vjerniku da informacija koja mu dolazi da je mora provjeriti i da je ne smije prihvatiti, što bismo rekli novo za gotovo, da je uzme, čuo sam i to je istina i prihvatiš je kao takvu i to prenosiš dalje ili se složiš s time, povjeruješ tome i tako dalje, tako dalje. Allah azzawađel, čak kada su u pitanju informacije koje dolaze od fasika, od grešnika, od ljudi koji su grešnici, ne spominje se da je kjafir pa da ne smiješ uzeti informaciju, nego se samo kaže fasik, grešnik, naređe će Allah te ta'ala da se ta informacija provjeri. Da se ta informacija provjeri. Pa kaže Allah dželle vala: "Ja ayyuhalladhina amenu, in ja'akum fasikum nebein fatabayyanu." O vjernici, ako vam neki fasik, neki grešnik donese neku informaciju, fatabayyanu. Dobro je provjerite. Dobro je provjerite. Pa kada je ovo naredba, braćo moja, da se provjeri istinitost informacije koja dolazi od fasika, od grešnika, kakva je tek naredba i va važnost naredbe i obaveza da provjeriš informaciju koja ti dolazi od nevjernika. A kako je tek obaveza da provjeriš tu informaciju kada ti dolazi od nevjernika koji ratuje protiv Allahove u vjere. Ovo su sve deređe. Na prvoj deređi gdje ti je naređeno da provjeriš informaciju jeste ako ti dođe od fasika. Nevjernici se i ne spominju a informacija od nevjernika, ona je još na nižem stepenu nego informacija od fasika. Jer je ovaj fasik, ali može, nije rečeno da je kjafir, može biti kjafir, ali ne može ne mora znači da je kjafir. Može biti samo grešnik. A što je tek sa informacijom koja ti dolazi od onih koji ratuju protiv tebe i tvoga dina radi tvoga dina. Kako tu informaciju trebaš provjeriti i kako da se odluči vjernik da prihvati tu informaciju da joj povjeruje i da po njoj, da po njoj postupa. Nažalost, braćo, mi danas imamo stanje u kome većina muslimana upravo te informacije koje dolaze od Allahovih neprijatelja zato što oni danas drže sredstva informisanja u ruci, upravo te informacije prihvataju, braćo, i tako ih primaju i tako im vjeruju kao da im neko citira riječi Allaha te bare i poslanik alihi salatu wasalam. Nasuprot, naći ćemo da mnogi muslimani muslimani, kada je u pitanju istina i odbrana istine, nisu u stanju da formiraju čvrst jekin s kojim će braniti tu istinu i čvrsto stati za nje. Niti su u stanju da izreknu riječi s kojima će braniti tu istinu, niti su u stanju da pokažu djelo kojim će braniti tu istinu. Dok na ovoj strani, la haula wa la illa billah, ljudi se tako lako predijeli. Zato što je većina ta koja prihvata te informacije. Zato što se te informacije mnogobrojno okreću, stalno se nižu. Gdje otvoriš koji kanal, samo je ta informacija. Gdje otvoriš novine, samo je ta informacija. I slika i glas, samo to sipa. Da bi te zbunilo, da bi od tebe odagnalo istinu, istinu i šarijatsko znanje o tome i da bi te odvukao gdje? Da te odvuče u one koji upravo razmišljaju na taj način, to jeste oni koji se ne obaziru na Allahov govor i govor poslanika alaihi salatu wasalam, niti se drže tih uputa pa srljaju i došli su do toga da postanu roba koja se prodaje širom svijeta po potrebama tih poparenjaka koji danas drže vlast na zemlji. S druge strane, cijenjena moje braćo, za ima iko od nas danas, a da nije svjedokom koliko samo puta su ti ljudi, ako su uopšte ljudi, koliko su samo puta do sad iznijeli stotine laži. A i u ovom samom slučaju za par dana toliko su lažnih vijesti iznijeli s kojima su pobijali jedna drugu da više ne znaju ni sami šta zašto bi se opredijelili da kažu e ovo je istina od onoga što smo rekli. Zato što danas kažu jedno, sutra vide da su napravili propus jer laže, laže takva, uvijek ima neke šupljine, uvijek ima neke nedostatke. Nikad laž ne može da bude savršena braćo. Ona je takva osuđena na propast. I ona u sebi ima propast. I zbog toga nikada ni jedna laž se nije pojavila. A da islamski učenjaci sa istinom nisu dotukli. I zato oni danas kažu jednu laž, pa sutra im neko prigovori i nešto ukaže se da je to manjkavo i da je pogrešno. Daj mijenjaj laž. Pa ponovo samo promijeni pa drugu. Pa opet se to i nađe isto što i onoj prvoj. Pa se i ta mijenja. I tako iz dana u dan. I doista je braćo čudno. Kao da Allah te barek ne takav način hoće ljudima koji imalo razuma imaju da kaže o ljudi, pa zar ima među vama razuman čovjek da pogleda ono što ovi bezumenjaci govore, što ovi lažovi govore, što ove varalice govore. Danas priča jedno, sutra drugo, prek sutra treće, o istoj stvari. Zar ima razuman čovjek pa da vidi da su to lažovi, da se od njih okane. Međutim, na moje braće, upitno je koliko je danas doista ljudi koji nosi svoju glavu radi onoga radi čega mu je Allah Koji razmišlja svojom glavom kao svjesan da će ga Allah dželle pitati za tu blagodat. Danas je većina ljudi ona koja nijemo slijedi određenu osobu, određeni pravac, određeni sistem i povodi se za nekim kao neki slijepac, iako mu Allah tebareke ta'ala dao oči. Allah upravo tu takvu većinu opisuje riječima: "Jeste zbila am tahsabu an aktharahum yasma'una ovo ja Kaže, zar ti misliš, o Mohamede, zar ti misliš da većina od njih hoće, želi da čuje, to jeste istinu. Da ti misliš da većina od njih istinski želi da čuje istinu. Evo ja pelun, ili da shvati tu istinu, da razumije tu istinu, inhum illa kel en'am. Oni su kao stoka, oni su kao stoka, to jeste, niti će da sluša, niti se trudi da što razumije. Samo je tako. Kad ga puste vani, ono ide tamo, traži da jede i da pije, to mu je sve. Kad ga zavežu, ne zna što je zavezano, kao što ne zna kad su ga pustili što je pušteno. Takva ti je većina. I kaže uzvišeni te Tebare Kvetala, وَلَكَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ Mi smo za جهنم pripremili ili odredili mnoge od džina i ljudi. لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Oni imaju srce, ali s njim ništa ne shvataju. وَلَهُمْ أَعْيُنُمْ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا Imaju oči, ali s njima ništa ne vide. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا I imaju uši, ali s njima ništa ne čuju. Ulaika kel an'am, bel oni su doista kao stoka i još su gori stoke. Oni su još više zalutali nego, nego stoka, ulaika humul gafirun, takvi su doista oni koji su, oni koji su nemarni. Takvi su oni koji su nemarni. Zato cijenjena moje braćo, trebamo da znamo da osnova kod nevjernika jeste da je on nepovernik i da on ne zna za povjerenje. On ne zna za povjerenje i ne zna za čast Zbog toga je njemu sve dopušteno i zbog toga se on ničega ne libi. Iako je na najvećem položaju, njega nije stid da laže danonoćno i da vara narod i da zulum čini, jer on nema čega da se stidi i on nema nešto što ga ograničava. Takav je nevjernik i njegova osnova jeste da je on čovjek bez poverenja Pa kad je tako, onda se pitamo kada li će se muslimani osvijestiti i kazati sebi ja više ki kjafiru nikada u mome životu neću vjerovati. Ja nikada kjafiru neću vjerovati, a pogotovo ne onome koji ratuje protiv i Đelešanohu vjeru. Inša Allahu ta'ala, kada se ovo dogodi, vidjet ćemo kako musliman počinje da se oslobađa tuđih razmišljanja i tuđih vizija ovoga života i puteva kojima oni idu i počne razmišljati o viziji koju mu je Allah Đelešanu objavio Koranom i sunetom poslanika Rehi salatu Allah Đelešanu molim da nas pomogne na istini, da nas i da nas sačuva skretanja, skretanja sa Alhamdulillah, moje ovi pokvarenjaci sa ovim svojim informacijama i sa onim što truju ljudski rod na zemljinoj kugli, svakako da žele ukazati na bezvrijednost muslimana i na bezvrijednost islama, a pogotovo na bezvrijednost i pogrešan put onih koji su se odlučili za vrhunac Islama, a to je za džihad na Allahom Đelešanom putu. Tako vidimo da su sva koplja u tom pravcu i nastoji se na razne načine odvojiti taj pojedinac koji im je kos u grlu od ummeta Muhammeda alaihi salatu muslimana. I opisati se kao onaj koji je eto bio razlogom stradanja muslimana širom svijeta, a i drugih, ali muslimana posebno. Pa se prikazuju nekakvi testi testamenti navodni njegovi, kako je ostavio svojim, svom evladu, u kome traži od njih da ne slijede njegov put, to jest da ne idu stopama kojima je išao on kao džahid Allahu Đelešanu put. Do toga da su pokušali da ga na neki način obezvrijede time, da se krio iza neke žene dok su njihovi specijalci pucali. I razno razne laži i razno razne stvari, a glavni cilj svega jeste da se slomi želja za džihadom i za borbom na Allahom putu kako bi se ljudi oslobodili robovanja ljudima i robovali Allahu te Međutim, Allah Đelešanuhu nije ovu vjeru ni nikada ostavio na jednog čovjeka koji ako bi se izmakao, ova bi vjera pala i prestala. Nestalo bi ovoga dina na Allahoj zemlji. Ne, nikada se to nije desilo. Allah je slao svoje poslanike i svoje vjerovjesnike, pa su bili određeno vrijeme na zemljinoj kubi, Nosili Allahovu vjeru. Sa onima koji su im se odazvali, a nekada su bili kao pojedinci i samci kojima se niko ne odazvao. I sa njihovom smrću ova vjera nije nestala. Ona je uvijek ostajala na nekome ko će dalje to nositi. Kao što i u našem vremenu ostaje na one koji i pored milijardi oni koji neće da je prihvate i koji se protiv nje bore, jedna skupina nosi ovu vjeru. I si cijelom svijetu nevjerničkom zato što se našla sa istinom i zato što se složila sa istinom i zato što želi da na toj istini sretne svoja gospodara Azza I zato što znaju vjerena je da neće niko izbeći susta za gospodara gospodarom svjetova. I neće niko iznaći sudu Allaha te baraka ta'ala. I neće se niko zaštititi i odbraniti od Allahove kazne, osim sa imanom Allaha Đalešanu. Zato misle jednici da ako su ubili jednog čovjeka, ako su ga ubili, da su ubili džihad, umetu Muhammed a.s. I da su ubili i pokorili sve muslimane. I da više neće ostati takvih silova na ovoj zemlji. I oni koji razmišljaju ne razumom? Kao razumom jednog čovjeka, već razumom i sva uživanjem Kur'ana i suneta Rasula sallallahu I tako mi Allah uzvišeno. Oni, iako tako govore, znaju da je istina ta da nikada ova vjera neće ostati bez mujahida na Allahov putu. Da neće ostati bez Halid ibn i Abu Bekra i Omera i Uthmana i Alije i Abu Ubejde i drugih do današnjih dana od svih mujahida koji se bore na Allahov putu. Nikada neće ostati bez toga. I ovo vrijeme koje su potrošili tražeći jednog čovjeka da ga ubiju, Allah Đelešanu je dao. Da u onim prostorima kamenitim i neplodnim da se izrode generacije koje je taj čovjek odgojio sa svojom braćom, generacije koje će im zadati teške udarce i koje im svaki dan zadaju udarce od kojih na hiljade njihovih majki kuka i plaće i vapi i njihovi sinovi koje su tamo poslali. I imamo snimke na kojima plaću kao mala djeca koja su prisiljena da rade određene stvari, ali nemaju izbora. Zato što su se odlučili između toga da budu robovi Allahu Đelešanhu ili robovi svojim pretpostavljenima, izabrali su da robuju svojim pretpostavljenima. Danas trpi, trpi svoj kufar i šir kada si odbio ponudu Allahu Đelešanhu i poziv njega poslanika Zato smrt, cina moje braćo, nije stvar oko koje mi imamo nekakvu raspravu i polemiku i mi nemamo problem sa time i da prihvatimo ako je istina da je ubijen naš brat mi nemamo problem sa time jer mi znamo da Eđel ne dolazi po tome što ti i ja ili onaj tamo hoće da Eđel dođe već dolazi po Allahu Đelešanu kaderu po njegovoj tebara petala odredbi i neće doći ni sekund prije ni sekund poslije pa je ta ista smrt došla onima koji su bili hiljade puta bolji od ovo svog brata. Hiljade puta bolje. Došla je ta smrt Adem a.s. i svim poslanicima i došla je najboljem od u njih Muhammedu sallallahu alaihi Pa šta da, šta da radimo sada? Umro Muhammed a.s. salatu dosta bez njega. Šta da radimo sada? Da napustimo njegov put, da napustimo vjeru koju nam je dostavio od Allah te barek od tada. Zato kaže Allah dželle vala Muhammedun مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Muhammed je sam Allah poslanik. Kada halak min kablika rasul. A i prije njega je وقصانيك أفإن مات أو قتل أو قتل انقلبتم على أعقابكم فأتجاكم بيون عمره إلي وبين بيو زاد بيستسمي براتي لستوبا مغاشي ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا أنا يكو سيبودي براتي وسوين بريشنم ستوبا ما تويست ستوبا ما جاهلية كفرة فاتيما الله جل شانه نيمة الله نيشانه وديتي وسيجزي الله الشاكرين الله جل شانه هنچه زاسي قلنا نقراتي تي أنا كويسو زهر وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إني jedna duša, ni jedna duša smrt neće okusiti bez Allaha Đelešanu odredbe kitabe mu ađala koja je zabilježena, zapisana. Dakle, nema ađala vraćao, Osim kada dođe ono kako je zapisato i kada je zapisato da se taj ađal dogodi. I kaže Allah te barek wa ta'ala poslanik alaihi salatu wasalam inneke mejitun wa mejitun. Ti ćeš zasigurno Muhammeda umrijeti. A i oni će zasigurno umrijeti. Ti koji se danas raduju i vesele da su ubili od muslimana, neka znaju da će i oni sutra umrijeti. I da će se svi okupiti pred Allaha te bareka ta'ala. U danu koji će trajiti 50.000 godina. U danu kada će se sunce približiti na pedalj od glave. U danu kada će grcati u znoju i iščekivati samo presudu. A šta je tek poslije toga čeka? I kaže Allah vala, kullu nefsim katul mev, Svaka duša će smrt okusiti. Wa innama ujurakum I vi ćete zasigurno vaše istinske se plaće dobiti tek na ahiretu. Femen zuhzihani nar wa udhile džennete fakat faz. Pa onaj ko bude bio zaštićen od vatre džehennemske i, u, i bude bio uveden u džennet, takav faz, takav je uspio. Onaj ko tog dana bude zaštićen od vatre džehennemske i uveden u džennet, takav je uspio. Treći, reći, umel hajatu dunja illa metaul gurur. A šta je ovaj dunjalučki život, osim vadljivo naslađivanje? La tubla unna fi anvaliku anfusikum, da bi vas Allah te barek ta'ala stavio na provjeru u vašim imecima i vama samima. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا I kaže da bi vi slušali razne ezijete od onih kojima je data knjiga prije vas i od mušrika wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azbil umur ali ako budete na svemu tome što vas bude snalazilo od strane tih ehli kitabija židova i kršćana i od strane mušrika koji vas stalno uznemiravaju. Ako budete saburali radi Allaha Đelešanuhu i podnosili sve to na Allahom putu i u ime Allaha Đelešanuhu i ako se budete bojali Allaha Đelešanuhu pa to je doista nešto što je jako važno i veliko i vrijedno kod Allaha Tebareke Vata'ala. Zato nas je Allah Tebareke Vata'ala obavijestio cijenama i braćo. Da oni koji ulažu svoje živote na Allahu Đelešanuhu putu, oni u stvari i kada poginu ne mogu biti mrtvi. Tako da radost oni koji nastoje da ih ubiju, pada u vodu, jer je radost onih koji su izašli na Allahovom putu upravo u tome da sretnu šehadet na Allahom Đelešanom putu, da pređu u život u kome više nikada neće umrijeti, da pređu u život u kome više neće imati obaveza, da prođu u život u kome ih čekaju Allahove Đelešanuhu bezbrojne i mnogobrojne nagrade, u žici kojima kraja nema, u žici koja čovjek neće kušati zato što ima potrebu za time, već samo da bi se nasađivao. Za Zato su oni iznijeli svoje živote, svoju krv i svoje metke na Allahu Đelešanuhu putu, kako bi im Allah uzvišeni dao da okuse i pređu u život u kome nema, u kome nema smrti. Kaže uzvišeni Azza wa Jal, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا I ne smatraj one koji budu ubijeni na Allahu Đelešanuhu putu, mrtvima. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Ne, oni su živi i kod gospodara svoga obskrbljeni. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ radosni. Radosni zbog onoga što im je dao Allah Đelešanu svoje dobrote. Wa jeste bil ledine lem jelhaku bihim min khalfihim alla haufun alejhim wa hum jahzenun. I sretni i radosni raduju se onima koji još nisu im se priključili. To jest onima s kojima su bili i koji su iza njih ostali na Dunjaluku slijedeći taj put na kome su oni preselili i dali, dali svoje živote. Allah haufun alejhim wa hum jahzenun. Dakle, i radosni zbog toga što za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste. Jastabširune bi ni'meti min Allah. Oni se raduju ni'metima od Allaha Đelešanuhu o fadlin i dobroti Allaha Đelešanuhu wa anna Allaha la yudiju eđel mu'minin. I tome što Allah Đelešanuhu neće poništiti nagradu vjernicima. Alladina stađabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabehum ulkar. Onima koji su se odazvali Allahu Đelešanuhu i poslaniku alaihi salatu wa salam nakon što su zadobili rane. Lilladina ahsen senu minhum, وَاتَّكَوْ أَجْرٌ عَظِيمٌ A one koji od njih koji budu činili dobra djela i koji se budu Allah Đelešanuhu bojali, čeka velika nagrada. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُونَكُمْ فَحْشَوْهُمْ Oni kojima su ljudi rekli, ljudi se radi vas okupljaju, فَحْشَوْهُمْ pa i se bojte. فَزَادَهُمْ إِمَانَ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Pa te informacije prihvatili su kao takve i to im je samo njihov imam povećao i rekli su nama Allah dovoljan i divan je on, divan je on zaštitnik. Divan je on zaštitnik. Neka se okupljaju i neka planiraju i neka rade, ali radit ćemo i mi. A povratak je onome koji je zaštitnik vjernika, onome koji će biti sudac nevjernicima, onaj koji će ih kazniti vatrom džehendemskom iz koje nikada, nikada neće izaći. Završit ćemo riječima Rasula sallallahu alaihi wa sallam, moja Da kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, ja i nas, nas, o ljudi, ejuma ahadu minan nasi, au minal mu'minine, usibe bi musibetin, fel je te'azze bi musibetihi bi, anil musibetin leti tusibuhu bi gajmi. O, kaže ljudi, ako jedan od ljudi, ili kaže jedan od vjernika, bude pogođen nekim musibetom, ovdje musibet označava gubitkom onoga što ti je najdraže, kao što su članovi porodice i tako dalje. aze bi mu bi musibetihi bi, pa kaže, neka usporedi da Dakle, taj musibet koji ga zadesi sa njegovim musibetom sa mnom, to jeste taj njegov gubitak neko usporedi sa gubitkom što, što je mene nestalo, što ja neću više biti umetu, što ću ja preseliti. Pa neka vidi je li veći gubitak i musibet u tome što si izgubio sina, ili si izgubio šer, ili si izgubio brata, ili oca, ili majku, ili musibe što je otišao poslanik alaihi salatu wasalam i što nije među nam Fa inna ahadan min umeti len yusabe bi musibeti ašedda alaihi min musibeti. Kaže doista, nik niko iz umeta moga neće doživjeti teži musibet nego što je moj musibet. Niko umetu neće doživjeti veći musibet nego što je moj musibet. Pa su učenjaci dali ovom hadisu dva značenja. Jedno značenje dakle jeste da čovjek u svojim musibetima treba da se tješi sa musibetima koji su pogađali poslanika alihi To jeste kada te znađe neka teškoća, nevolja i tako dalje. Da se sjetiš musibeta koji su zadešavali Muhammeda sallallahu alaihi i da su njegovi musibeti bili i kako veći zato što su najveće iskušenja njegova bilo. Pa da, dakle, sebi olakšaš i da sebi nađeš mjesto u svemu tome i da kažeš jeste, ja sam od umeta poslanika alaihi salatu i moj musibet nije ništa u odnosu na musibet koji je zadržao poslanika alaihi A drugo značenje ovog hadisa jeste da vjernik mašta da ga zadesi od musibeta, to ne može biti veći musibet nego što je odlazak poslanika alaihi salatu wasalam i poslanika alaihi salatu wasalam. Najviše što je pogodilo kao musibet umet Muhammed alaihi salatu wasalam jeste smrt, smrt Rasula sallallahu Pa i danas, braćo, ako izgubimo ovog našeg brata ili onog našeg brata ili na stotine hiljade naše braće širom svijeta, pa to ne može biti veći musibet od musibeta koji nas je pogodio sa smrću poslanika alaihi salatu Ako je nakon njegove smrti ostao ovaj umet i ostala vjera Allaha i prenešena do današnjih dana, zasigurno će ostati postati i poslije smrti ovog ili onog brata koji presedi, makar bio i najgori umet. I ovo je poruka inša Allah onima koji se raduju, a, rado, a to radovanje im je doista pravo praznilo pravo praznilo i, jak, i čemer i na njihovim licima tako mi Allah uzvišeno se vidi. Da ih je neka muka spopala i da je našlo zlo i da se boje zbog ovih laži koje iznose i onih djela koja rade. Allah Đelešanu molim da nas učvrsti na Allah Allaha Đelešanu molim da nas učini od onih koji će vjerovati Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa Od onih koji će se pokoravati Kur'anu i sunnetu poslanika alaihi salatu wa sallam. Od onih koji će postaviti svoja pleća da bi pomogli Allahu جل شانه vjeru i sunet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Allaha Đelešanu molim da nas učvrsti na toj stazi da nas pomogne sa svim onim što je neophodno da izdržimo na, na njegovom putu. Allah lišanom molim da u srcima nevjernika i mušnika i njihovih pristalica od murtera koji se pripisuju umetu Muhammed alaihi salatu wasalam ubati strah i jad i bijes i ono što će ih ožalostiti i ono što će ih dovesti do, do budu. Allah molim da zemlje muslimana učini kaburovima nevjernicima. Allah lišanom molim da pomogne džihad i muđahide širom svijeta, da pomogne bratu na svakom mjestu da se bore, da riječ Allah Đelešanu bude gornja, a riječ ta donja. molim da riječ, učini jednom riječju svoj braću muslimanima i da sve muslimane vrati Kur'an i sada Allah molim da nas sačuva skretanje sa pravog puta, da nas pošteni poniženja, da nam pokrije nedostatke na da nas poživi da preživo na ovom svijetu boli za nas i da nas da je smrt da nas. molim da nas ملك وجنة بالدجا في الليل تسريبه